اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم توفنا مسلمين وأنت راض عنا وألحقنا بالصالحين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Allaha hvalimo zbog svega što o njemu znamo i ne znamo, jer znamo da je on savršen u svemu i potpun bez mahane i manjkavosti i bilo koje vrste za stvorenjima sličnosti. Njemu zahvalijemo na svemu jer savršeni ne griješi, nikad naređuje, nikad zabranjuje, nikad dobrim i zlim iskušava, odnosno nagrađuje. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Koga Allah uputi napravi put, tome nema zablude i koga Allah subhanahu pravedno u zablude ostavi, tome nema ni pomagača ni upućivača. Zato sebi spasa kroz Allahovo zadovoljstvo tražimo, kad srcem, jezikom i dijelima sve dok živimo, svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu anehi ve sallam Allahu rob najbolji njegov poslanik posljednji. A zatim nastavljamo ili privodimo kraju uz Allahovu pomoć i dozvolu u narednih ders ili dva ako bude suđeno komentar ove mubare poslanice. Šef je završio izlaganje onih najkrupnijih, najbitnijih, najvažnijih stvari iz akide i završava ovu poslanicu sa poglavljem o temeljnim principima na kojima obstaje i postoji spašena i potpomognuta skupina govori o temelju svih temelja, a o tome govori o uvodu. Pa smo mi ove stvari već jednom radili u prvih dva ili tri dersa, malo detaljnije, a ne smije da ne se podsjetimo opet, a nakon toga spominje osobine, prije svega moralne osobine sljedbenika pravog puta, sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i s time ćemo ako Bog da početi sljedeći ders, pa ćemo vidjeti koliko će nam vremena uzeti, jer ta sama tema po sebi zahtjeva jedan ciklus. Svaka riječ koja je spomenuta može biti ders za sebe. Ali vidjet ćemo da li ćemo to samo navrati, prokomentarisati ili ćemo detaljisati koliko Allah odredi. Ali vidjet ćemo također nešto bitno nakon ovog dersa večeras, pa kad budemo počeli s tim drugim stvarima, vidjet ćemo koliko smo mi zaista sunetli i šta trebamo da radimo da bismo jednog dana postali uz Allahovu pomoć i dozvolu. Pa kaže šeheh rahimahullah, tumme min tariqati ehli sunnati wal džema'ati itba'u athari rasulinahi sallallahu alaihi wa sallam batinan wa zahira. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنة الحديث Kaže, zatim je od metoda, od puta, od pravca ehli sunnata od džemata, sljednika sunnata i džemata, a ga rekli smo i naučili smo da se zovu i da su nazvani sledbenicima sunneta zato što im je cijela vjera u okvirima sunneta i po sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme. To jest vjeruju onako kako poslanik sallallahu alaihi ve selleme je donio bez dodavanja ili oduzimanja. I smatraju da je vjera sunnet. Kur'an je objavljen, Kur'an je poslanikovim, poslanikovim sallallahu alaihi ve selleme riječima i dijelima tukom 23 godine protumačen i primijenjen i to se zove sunet u širijem smislu riječi i nije ostalo od vjere ništa, a da poslanik sallallahu alaihi ve sallam to nije objasnio, obavijestio, nagovijestio, pokazao, primijenio, potvrdio i tako dalje, pa je vjera ono što je radio Muhammed sallallahu alaihi ve sallam i kako je odgojio svoju generaciju ashabe i kako im je potvrdio da su na pravom putu bili i ostali i kako je nama i išaritio kad je rekao da je najbolja generacija moja generacija, pa su zato nazvani sunnet i nazvani su džamaat zato što su jedinili na tim principima i pozivaju jedinstvu i ujedinjenosti i bore se protiv svake vida razjedinjenosti onako kako je propisano šarijetom. I bit će o tome govor ako Bog da večeras ili ako bude trebalo još jedan der za ovu istu temu. Pa tako se samo zovu iz naziva, znači džemat su, zajednica su, jer je Islam jedna zajednica, jedan ummet i tako treba da bude. I oni koji su uveli u Islam ono što su uveli, oni su ili slijede ono što je naknadno uvedeno, oni su ti koji razjedinju onu glavnu, osnovnu zajednicu i ta zajednica je ujedinjena i sjedinjena na sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na vjerovanju Allaha onako kako je Allah poslao Rasulullah da nam pokaže, primjeni, objasni i tako dalje. Pa kaže, metoda ehli sunnata val džemaata je slijedjenje tragova, doslovno prevedeno, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme nutrinom i maštinom, srcem i dijelima javno i tajno, vidljivo i nevidljivo. Kaže Athar, to je sve ono što je ostalo iza poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A šta je ostalo iza poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Ono što se zove sunnet u širem smislu riječi, sam malo prije spomenuo. Riječi i dijela, potvrde i upozorenja. Nekad je nešto rekao što trebamo raditi, nekad je on primijenio i pokazao nekad je nekom od sahaba potvrdio, druge je, je iskritikovao, pa znamo da to ne, ne trebamo raditi. I tako dalje. Dakle, ono što se zovu hadisi, sa svim onim što ne sadrži, u kojima je uputa i pravi put. I to je islam. Kaže slijede Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallame svojom unutrašnjostu i svojom maštinom. Slijede ga i suštinom i vanštinom. Slijede ga i onome što vidimo kad ih gledamo sa strane i onome što ne vidimo što je u srcu. Jer dijela srca su osnova. Slijede ga i kad ih vide i kad ih ne vidi. Ne radi to radi ljudi, nego Allah radi. Pa i kad su sami u kući, ono što je propisano da se radi, oni radi. I kad su među ljudima, toga se ne stide, nego to radi. Pa se ovdje odnosi znači, i na one koji gledaju i na same njih. Nisu munafici da se predstavljaju da pokazuju ljudima kako treba raditi, u to sami ne vjeruju. Nisu se uzeli samo čahura kao što nam neki često prigovaraju i svoja dobra djela besplatno nam plasiraju. Hvala im na tome. Za usrcima znaju da nema ništa, nego samo vide da nam je vjera obradi nogavicama i tako kažu da nam je to I mi im se lijepo zahvalimo na toj potvori, jer će nam koristiti na sudnjem danu kad bude najpotrebnije. Nisu znači samo takvi i mi to ne pozivamo, mi se toga odrećemo. Mi ne tražimo čahoru, mi tražimo ispravnu suštinu, ispravnu unutrašnjost, čisto ispravno srce, ispunjeno dijelima imana koji se pokažu na riječima, na dijelima, na izgledu i na ponašanju. Jer je vjera objeđenja ili vjerovanje zatim primjena i badeti, odnosno djelovanja između roba i rabba i obhođenje prema stvorenjima. Te zadnja stvar širenje toga svega. To je vjera. Da ispravno vjeruješ, pa da Allahu onako kako je on zadovoljan robuješ, da se prema svim drugima, prirodi, hajvanima, insanima, muslimanima, nemuslimanima, bližnjim i daljim, obhodiš onako kako je propisano po sunnetu i to sa objeđenjem i srca, sa ljubav prema to, ljubavi prema tome, tom propisu i ubjeđenjem da tako treba, da ti ne bude znači to opterećenje, nego da želiš i ti tako i smatraš da tako treba. Kad moraš nekome nekom, neko pravo dati, a samim tim sebi umaniti, jer Allah tako odredio je to njegovo, ne tvoje, onda ti to daš, draga, draga srca, lahke ruke, uradiš i kažeš to je tvoje, tako treba, Allah presudio kad moraš da osaboriš, osaboriš Allaha radi, tako treba. I tako druge ostale stvari. Kaže, to, na to se odnose znači ovo unutarnje i vanjsko, spoljašnje, kaže unutarnje, hajde to sam malo pričao, ali kaže šeh i spoljašnje. Kad te vide, da znaju ko si šta si. To je cilj šarijeta. Svoji cilj islama da se musliman razlikuje od ostalih i da se sunetlija razlike od ostalih. I zaista kad te vide, braća moja, razlikuju tebe od onih koji ne izgledaju po sunnetu kao ti. I razlikuju tebe, ako si na pravom putu, od onih koji se ne ponašaju po sunnetu, makar izgledali kao ti. I to je cilj šarijata jer neispravno vjerovanje nužno prouzrokuje neispravno djelovanje i neispravno ponašanje koje se vidi i očituje. I sijavanje takozvane negativne energije. Ne godiš. I ne možeš da godiš. Onima koji se na krivom putu ne godiš, imaju dio mržnje koja je prirodna i usađena prema tebi, ali ih plijeniš onim što ima je plijenio Muhammed s.a.v. svoje protivnike, ako si na sunnetu ili ih nerviraš ko što nervira sunetlije. Zato što sunete imaš čahuru i osnove vjerovanja i imaš ne sunetsko ponašanje. I to je vidljivo i primjetno. I za neke od tih stvari da nemamo teorije, pričali bi o njima jer ih doživljamo no, svi u praksi. A teorija šarijeska ukazuje na to. Da je vjera ispravno vjerovanje, ispravno posunetu ponašanje, i prije toga ispravno robovanje i badet obradoslovlje, a zatim na ispravni propisan način svega toga širenje. Širim ispravno vjerovanje onako kako je propisano, kako je postani sam sam širio vjerovanje, i ahlak širim riječima i dijelima i to više dijelima nego riječima. Pričam i pozivam da se Allah po sunetu rob obožava, da se Allah po sunetu robi onako kako je propisao, a borimo se protiv onoga što je uvedeno, izmijenjeno, prepravljeno, dorađeno. To je s čime je šerijat unakazan. Unakažen, pardon. I zato kaže, nakon što oni slijede Muhammeda sallallahu alaihi sallam svojom suštinom, nutrinom i vanštinom, vanštinom kroz izgled i ponašanje, suštinom kroz dijela srca, kroz objeđenje da tako treba, koji opet nužno tjera na djelovanje ispravno i ispravno ponašanje, kaže i slijedjenje puta onih naših prethodnika koji su nas u dobru pretekli. Sabiqin se odnosi znači na one koji su nas pretekli, a ovani na one koji su prije nas bili. Dakle, prethodnici koji su nas dobro pretekli, mi smo radili stavehli sunnete val džemata po pitanju ashaba i znamo dobro da su nas ashabi u svemu pretekli, tako i treba da bude. I to je njihova odlika. Kaže, od muhađira i ansarija. Naučili smo ko su muhađira, ko su ansarija. I ovo je jedna bitna stvar bez koje sunetlija ne može biti sunetlija a to je, što je Ulema govorila davno, mi ne samo da slijedimo Kur'an i Sunnet, to nije dovoljno reći, nego slijedimo ili držimo se Kur'ana i, Kur i Sunneta po razumijevanju Selefa ovog umeta. I to je parola Ahli Sunneta, bila i ostala. Da je vjera ono što mi je došao Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem i kako su to razumijeli ashabi i prinijeli prasi. A oni im potvrdili je svaka stvar skoro svaka rečenica može se na više načina razumijeti. Možda je većini jasna, ali naći se neko kaže, ali ja iz toga vidim to i to. Pa da se ne bismo razrešli kasnije, a pozivali se na isti ajet i na isti hadis koji je vjerodostojan, a različite nam ubjeđenja po pitanju tog hadisa i priča i primjena, a samim tim i širenje, kako ga shvatiti, kako ćemo se dogovoriti čije je svatanje ispravnije, moje ili tvoje, shvatit ćemo ga onako kako su ga shvatili ashabi. I bez slijedjena ashaba nema slijedjena suneta. I bez razumijevanja ashaba nema razumijevanja suneta. Oni jedini imaju pečat da su ispravno razumili. Oni imaju pečat da su Allahovo zadovoljstvo postigli. Od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Kad je zatim sljedeći pritome poslanikovu sallallahu alaihi wa sallam oporku, kad je rekao عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حديث poznat. حديث جدا زنين Što bi današnja omladna rekla prejak. hadis u kojem su baš korišćeni termini, izrazi, riječi, koje ne ostavljaju prostor za, za, za razilaženje onome ko hoće pravi put, ko hoće istinu shvatiti. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme u uvodu ovog hadisa i povodu, kaže ko bude od vas živio kasnije, naići će na mnoga razilaženja. prvo nagovještava da neće svi biti složni kao što su bili složni. Ni u razumijevanju, ni u prihvatanju, ni u primjeni, ni u pozivanju. A onda kaže šta radi kad se umet raziđe. Umet se raziđe odavno prije nas. A se odnosi i na nas, jer smo mi u tom vremenu. I svako od nas dođe u situaciju da ne zna šta raditi, koga slijediti, kako se postaviti da mu šubha bude ili sve ili se pravi da mu je šubha. A poslanik sallallahu aleyhi wa sallam odgovorio na to baš. I hadis govori o tom. Kaže, aneikum bi sunneti, koristi izraz aneikum. Na vama je. Čvrsto se držite. Obaveza vam je. To je izraz kojim se naređuje nekome nešto. Naređujem vam da se držite mog sunneta. Dakle, kad se umet raziđe, Kad se muslimani podijeli, šta treba raditi? Šta je poslanik sam tad dao kao lijek izlaz? Šta nam je naredio? Da se držimo njegova sunneta i sunneta njegovih halifa pravednih upućenih poslije njega kaže. Da nas se kubiha. Wa addu aneha bin nevađir. Tako kada je poslanik sam. Uhvati se i još zubima. Ne puštaj. Stisni da ti ne izmakni jer teško će biti. Naređujem da se drži, to je bilo dovoljno. Sahab kaže, čuje mi pokoravno, se završena priča. Ali hadis ostaje i nama, koji nismo takvi. Uhvati se, nekom je to dovoljno. A neko se uhvati pa mu izmakne. Stisni kutnjacima. Da ti se ne otme. Jel da ti neko ne otme? Koji sunnet? sunnet Muhammeda sa sve njegovih halifa, koji su neke stvari bojasnili, primijenili, uradili, a sahabi im nisu proturiječili, jer je bilo u skladu sa onim s tim je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa i to sunnet. Poput uveđene nekih ezana, sakupljane Kur'ana i tako dalje. A nije bidat i nije opravdanje za bidat. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam kaže šta radi s bidatom sa rad sa novinom ili novotarijom. Isto mom hadisu dalje kaže, u jednom kaže alejkum, a u, drugom, u drugoj rečenici i jako. Jedno znači dobro se drži, naređujem ti, a drugo kaže dobro se pazi, upozoravam te. Znači nije ako hoćeš, ako nećeš. Ili preporučuje ti da to ne radiš. Da nego dobro se pazi, va i jako mamo hrethatim umor. Dobro se te pazite, kaže uvedeni stvari. Je svaka uvedena stvar je novotarija a svaka novotarija je zabluda. Hadis bilježi Ahmed i drugi, ovaj hadis sa ovim tekstom, ovako kako je spomenut, kako je raširen, nije u sahihu, koliko ja znam, zabilježen kod Buharije, kod muslima i tako dalje, ovako. Imaju ovi dijelovi svi. I zato obilježi imam Buhari u svom sahihu. I zašto ovo govorim? Nema je dobro, ima hadis vjerodostan. Ali bilježi imam Buhari u svom sahihu od Ibn Mas'uda radijallahu anhu da je rekao, i ovo je shvatano i da je sahaba, إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين Kaže, radijallahu anhu, najbolji govor je Allahov govor. I najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I svaka novotarija je zabluda. i ono čime se prijeti će doći i nećete moći spriječiti. To je dio koranskog ajeta. Zato što nam dođu ljudi koji u svom vjerovanju i u svom djelovanju koriste slabe hadise, koriste izmišljene hadise. Izvor vjere, vjere su im često hikaje, tradicija bogumilska. Šej Husnu vidio. Al kad čuje hadis poslanika sa svem vjerodostojan, a pobija mu, ruši mu sve njegove iz temelja, onda govori nije kod Buharije, kaže. Nisi, nije se olema složna. Ima neki što mu je prigovorio, onda mu ga lanac zanima. Zanima njega sad lanac. Pa evo im lanac. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je Buhari ja i Muslim od svoja dva sahiha men ahdete fi emrina hada ma lejse minhum fa huva red. Ko uvede u našu vjeru nešto što nije od nije, tomu se odbacuje. U rivajet kod muslima stoji men amina amena lejse a nej emruna fa huva red. Ko uradi dijelo koje nije u skladu s našom vjerom, s našom stvari, tomu se odbacuje. Bileži muslim u svom sahihu da je poslanik sallallahu a nehi vseleme rekao se je'ti u nasun ba'di yuhadithunakum ma la ma lam tasma'uhu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum doći će ljudi nakon mene govorit će vam stvari koje niste vi ni vi čuli ni vaše preci pa i se dobro pazite će znači nešto novo uvjeriti kaže poslanik sallallahu alejhi wa sallam, kao što je spomenuto u hadisu ovom za sunnet kaže poslanik sallallahu alejhi wa sallam, men sunne sunneten haseneten poznat mi ne otih predajem, bježim, oni su obje u muslimu. Ko kaže uvede lijep običaj, lijep sunnet. Ima nagradu za svakog onoga koji, slijedi, koji ga slijedi, bez da mu se umanjuje. I ko uvede lijep, loš običaj, loš sunnet, citirat ćemo kako stoji, ima kaznu za sve one koji ga slijedi. U drugom hadisku koji bježi muslimu svom sahihu kaže, ko bude pozivao uputu, imaće nagradu za sve one koji ga slijedi ako bude pozivao zabludu, imat će kaznu za sve one koji ga slijede. Ispomenut ćemo ako voda još koji hadisi sahiha i kasnije, ako Allah da. A jedan je dovoljno. Pa kažu, vidite, vi kažete da se ne može uvoditi u vjeru i da se mora slijediti ono što je poslanik sam, sam rekao, a mi ih kažemo, ne kažemo mi, to je poslanik sam, sam rekao, već sam ti malo prije spomenuo. To je prva stvar da dakle, ako uvede nešto drugo, to mu se obacuje i kaže dobro se drži ovoga, a dobro se pazi toga u što ti sad pozivaš. A kaže, za nije poslani se sam rekao ko uvede lijep sunet ima sevap, ko uvede lijep loš sunet ima grije. Pa onda kažemo, povuci ručno. Stani bolan, ode u žehene. Jel to bogati sunet može biti loš? Ako je sunet objava? ima loš sunet. Ne, nego riječ sunet u arapskom jeziku znači nekad metoda, nekad put, nekad običaj, nekad sredstvo, a neka znači ono što je Allah objavio poslaniku sa svema nije Kur'an. E ono što je Allah objavio poslaniku sa svema nije Kur'an, a to je vjera Islam. Ono o čemu mi pričamo gdje imaju novotarije, nije svaka poja nova pojava zabranjena, nego no novina u ibadetu, mijenjanje naše stvari, kao što kaže poslaniku sa svema hadisu, to ne može biti loše. Ono što je Allah objavio poslaniku. A ono što ljudi misle, skontaju, vedu od običaja, od puteva, od pravaca, od metoda, to može biti dobro ili loše. Pa ako uvede lijepu praksu, lijep običaj, lijepu metodu, bilo u dunjaluku, ili nešto čime se olakšava vjera, ima seva onima kojima je olakšao i ko uvede lošu metodu, a sve ono što se nadograđuje na savršenstvo i gdje, me, gdje se insan i čime se insan poredi sa Allahom propisujući propise u vjeri, je loše. Ko uvede lošu praksu, ima grije za one koji ga slijede. Pa dorađuješ li vjeru Allahu u savršenu, ti uvodiš nešto loše. Jer na, ne možeš ti savršeno dograditi. Pričao sam vam primjer, kad čovjek na novog Ferrarija zavari galeriju od stojanina i kaže šta fali korisno, od više glava ne boli, može metar drva na njoj voziti. Je li ga ukrasio, ili ga je nakazio? Allah kaže da je potpuno vjeru. I Allah kaže, slijed, slijed, pokoravajte se Allahu i poslanika da vam milost bila ukazana. I Allah uzvičeni kaže ono što vam da poslanik, to uzmite ono što zabrani, ostavite. I poslanik sa zem kaže u hadisu također je dostojno, ono što sam nam naredio to uradite koliko možete, ono što sam zabranio toga se prođite. I poslanik sa zem zabranio i kaže dobro se pazite novotarija. I ko uvede novotariju i kaže svaka novotarija je zabluda i kaže svaka zabluda vodi u vatru. I ti opet dođeš i kažeš ima hadis, kaže kojim se može otvoriti ovaj put, ova vrata, pa ćemo onda raditi kako hoće. Pa ćemo dobiti ko što smo dobili pakistanski islam, indijski islam, i kineski islam, i arapski islam, i bosanski islam, koji je inače najčešći, tako kažu bosanci, i američki islam, i ko zna kakvi će još biti. I ako vreme, kako vreme odmiče, neće jedan drugog moći prepoznati. Jer već sad se ne može na hađu prepoznati. Ne može sastaviti nikako ispojiti osim ono gdje su farzovi gdje se ne mijenja. Kad vidiš šta ljudi rade, zabezekneš se. I uvijek se prepoznaje izvorni islam. Iz Kine, iz Indije, iz Pakistana, iz Evrope, Amerike. Uvijek prepoznaš da ono što je ostalo originalno, to se vidi i čuvano i originalno. Hvala Allah na puti. I isto sve. I jedan i drugi ima argument ako ga pitaš šta ti je to i šta to radiš, kaže rekao Allahu poslanik sa svemu hadijsku im leži taj i taj. Pa ti citira Muhammed sallallahu sallam. A onaj drugi će ti reći što svi kažu, naša tradicija. Prepisan od Hindusa ili Židova ili Kršćana, nasljeđena od Bogomila i nekih drugih, nekomilih, u njihovim tamo sredinama od indijanaca, ovih ili onih. I to je njihovo nasljeđe, njihov dokaz i argument. I na to je poslanik sa svemu prozoravao. I to ono razilaženje koje je nagovijestio, sallallahu alaihi wa sallam. I u tom razilaženju kad se to desi, rekao nam šta da radimo. Dobro se pazi toga i dobro se čvrsti, čvrsto se drži onoga s čim je on sallallahu alaihi wa sallam došao. Kaže, vojane, znaju da je najbolji govor, govor Allaha i najbolja uputa, uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kao što je došlo u hadisima i kao što sam spomenuo govor Ibn Mas'uda u Bukhari, ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون hedje Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ala hedje kulli ahadin. I daju prednost Allahovom govoru nad govorom bilo koga drugog od ljudi. i daju prednost uputi Muhammeda sallallahu aleyhi ve selleme nad uputom bilo koga drugog od ljudi. Sunet je, braćo moja, sveobuhatni način života. To nije samo govor, to nije samo propis. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ovom vjerom regulisao i kako vjerovat i kako ibadati, kako se ponašati, kako trgovat, kako hijene održavat, kako državu voditi, kako se prema komšijama obhoditi kako se liječiti u određenim stvarima. I mnoge, i mnoge druge stvari, to je sve. Sve je to došlo u Kur'anu općenito ili naznačeno ili u kur'anskom ajetu slijedite poslanika usmjereno. A u sunnetu sallallahu alaihi poslanika sam sam detaljno pojašnjeno. Regulisano, određeno, da se ne moramo mi patiti Kaže, daju prednost Allahovom govoran govoru svih ljudi, ovdje se odnosi prije svega na objavu, ne samo na Kur'an. Jer sunnet i Kur'an su, kad je u pitanju propisivanje i dokazivanje, jedno te isto. Sunnet je objava od Allaha, kao što je Kur'an objava od Allaha, kaže uzvišeni u suri Neđm, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا on ne govori po hiru svome, to je objava koja mu se objavljuje. Kad se kaže da je prednost Allahove govoru, to je sa Allahove objavi. nad govor bilo koga od ljudi. Kad imaš šarijatski tekst, bilo iz Korana ili Sunneta. I neko drugi dođe i kontrira i parira i ne, misli, ne smatra to baš tako da treba. Ne osvrće se na to uopšte. Onaj koji je na pravom putu ne zanima ga. Nije bitno koliko je bitan ta insan ako se suprostavi Allahu u objavi bilo Kur'anu ili Sunnetu. A on mu kaže, hedi, uputa Muhammeda sallallahu alaihi sallam, to je zdavio prednost uputi Muhammeda sallallahu alaihi sallam nad uputi bilo kojeg drugog jer ovo malo šira riječ, znači metoda, način, život, smjernice i tako dalje. I kaže da sunnetlije daje uprednost uputi Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem, to je ono po čemu je i kako je živio Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem i što je pozivao ne doputi bilo koga drugoga. I rečeno je kulle ahadin, dakle niko nije izuzeti. I ovdje se vidi greška onih koji dođu i kažu onome ko slijedi sunet Muhammeda sa lazem po nekom po njima nebitnom prvo pitanju, a nema nebitnom čim Allah uzvišen i pozvao Džibrila do Arša i rekao mu šta da prenese Muhammedu sallallahu a ve veseleme pa ga poslao na zemlju da poduči Muhammeda sallallahu ve a pa Muhammed sallallahu to zapamtio odmah ispričao sahabima i potom je do smrti radio I onda dođu i kažu ima preći stvari, nije to baš toliko bitno i nebitno i sve ja znam. Ali kad neko dođe i primjeni uputu Muhameda sallallahu a ve veseleme, a ono je suprotno onome na čemu je neka zajednica, pa kažu njemu odmah, ako su šafije, ti se praviš pametniji od imama šafije, ako su malike, ti se praviš pametniji od mama maliki, malika, ako su Hanbelije ti se pravi pametni od imama Ahmeda, ako su Hanefije ti se pravi pametni od imama Ebu Hanife, rahimahum Allah. Svima. A insan u tome što radi, slijedi učenjaka. Nije on ništa čitaju se skontao. Koji je svoj propis iznio, nekad je neko od ove četvorce, nekad neki drugi učenjak, jer mezheba je bilo više, sačuvani su u knjigama većina njihovih stavova, ili veliki dio njihovih stavova. Osamdesetak mezheba je bilo nekad. A to što su kao pravne škole zaživjeli kasne četiri, to je druga tema. Pa slijedi učenjak koji ga je podučio, čime? Sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Insan umjesto da se obraduje, da je naučio neki propis, on koristi logiku, logiku koja je dokaz protiv njega. I takav kad ti dođe i kaže ostavi sunet jer Ebu Hanifa nije smatrao tako treba, misleći sada kad tu sam vladao i pobjedio, možemo ga pitati, a zašto? Pa će mu njemu to biti jako jasno. Čuj, zašto? Ko si ti, i tvoj šeh neki danas? Jer često kažu što bi hasle slijedio Ibn Uthaymina kad mogu slijedio Ibn Hanifa, Ibn Hanifa i bolje od Ibn Uthaymina, savremenina, koji se nikad nije poredio sa Ibn Uthaymina, ili nekog drugog imama. Kažu mu, a što ne bih mogao slijediti? Pa ću ti reći, pa ovaj veći, pa jači, pa bitni, pa imam on azam, najveći imam, a to je haram, da ću sam zaposlenike sa sve. A mi njemu kažemo, pa imam veći od njega. Malo popreći. Ako ja ne smijem porediti Ibnu Tejmina s Ebu Hanifom, zato što je ogromna razlika među njima, upravo to u tu mi logiku hoćemo. To nam i treba. Kako si ti uporedi Ebu Hanifu s poslanikom sa nasem? Pa moj rad po sunetu poslanika sallallahu anehi ve seneme po hadisu za kojeg Ebu Hanife nije znao jer sve znajući nije bio. I nije bilo Whatsappa i Vibera i Facebooka da jedan drugom proslijede sve hadise pa da svi barataju sa svim, kao što danas učenjaci imaju hadise sabrane, pa nađu da i njihov ima neke stvari nije uvrstio na sebi bili nije znao ili mislio da nisu vjerodostani, kasnije im postoje drugi lanci koji su vjerodostani, koji su kreveni ili koji su znali učenjaci u tom dobu, ali na drugom mjestu, pa nije došlo da imamo i tako dalje. Ja stedim sunet Mohameda Salazevi, ti mene prigovaraš zato što mi je došlo preko, preko nekog koji je manje učeniji od onoga koga ti slijediš. Tako mi onoga koji nas je stvorio. Ebu Hanife, Imam Malik, Šafija, Ahmed i svaki drugi učenjak Islama nikad ne bi dozvolio i nije zadovoljan da se njegovo ime, njegovi stavovi, njegovo vjerovanje, njegovi propisi koji on zaključio tražeći sunat Muhammeda sa zem porede i koriste protiv sunata Muhammeda sallallahu Allahom umrli su živeći za sunnet i šireći sunnet. I sve od suneta što su imali, to su i koristili, potom su radili. Svi, do jedno. I onda neko zloupotrebljava njihova imena, njihove ličnosti, njihov ugled umetu, da bi umrtvio, ugušio, ugasio, odstranio iz upotrebe na nekoj lokaciji geografskoj nešto od sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pored toga što će biti odgovoran pred gospodarom svjetova, pored toga što neće moći pravilno odgovoriti na pitanje kako ste se odazvali poslanicima, Biće odgovoran Muhammedu s.a.v. Bit će odgovoran i svom imamu kojeg je zlopotrebio, jer ta imam nije zadovoljan se tako postupa. I ovo treba znati, shvatiti. I ponosno se suneta prihvatiti. Kutnjacima i rukama i nogama. I ljubomorno to čuvati. I Allahu se ne možemo zahvaliti na se upute da spoznamo ovaj pravac i ovakvo razmišljanje. Zato su kada nazvane Ehlel Kitabi wa Sunne, sljedeće knjige i sunneta, zato što nam je osnova objava, a to je Kur'an i sunnet. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. Kad je nazvani su također džemaat zajednica ili sredbenici zajednice, odnosno pripadnici zajednice ehlu džema'a, zato što je, kaže džemat, istima, istima znači jedinstvo. Prije svega džemat znači jedinstvo, ujedinjavanje. A zatim je, kaže, a protiv, suprotno tome je razilaženje. A zatim je, kaže, termin džemat počeo da se upotrebljava za grupu ljudi koji su ujedini na nečemu, na nečemu. Pa se kaže za grupu ljudi koji su dali prisegu vladaru i osnovali islamsku državu, emirat ili više od toga, da su džemat i da se te zajednice u tom kontekstu prava mora držati. I kaže se za bilo koju grupu da bi, koja bilo šta radi, makar igrala lopte ili imali džamiju svoju ko što je kod nas, svaka skupina ili grupa kaže se džema. Džema, sabrali se ljudi najče. Da pojedu akiku, da igraju lopte, da klanjaju namaz. To je džemat. Ali osnova te riječi znači ujedinjenje i jedinstvo. Suprotno razjedinjenje, fruktu. I oni su nazvani na početku džemaat. Što? Zato što su prve novatarije nastale, okrenuli su glavu u lemi i počeli nešto svoje da furaju. Pa su učenjaci pitali, isti sa zajednicom ili si tamo s onim? Šta je prve odvojilo od zajednice? A? Kad se prvi put odvojila zajednica, na bilo koji način, šta ih je odvojilo? Filozofija. Novotarija, novotarija. Uzmi, nisu oni razlišli kod dunjalka, oni kako vjere. Bila vjera kod Mohameda sa sam ashaba i onda neko kasnije je počeo nešto drugo da širi. I normalno muslimani to odbili. I on imao neke svoje pristavice i razlišli se. Pa jedna novotarija, pa jedna sekta, pa druga novotarija, pa druga sekta. I tako su nastale razilaženje po drugu. Ako baš ti stvari, neko nešto izmislio što je suprotno onome na čemu su bili muslimani prije toga. I tad se govore se sa zajednicom ili si tamo otišao negdje. I to je razilaženje. I to je podvajanje. Sleđenje nešte, nečega uvedenog. I to je uzrok svih razilaženja u metu, svake, svakog vida slabosti i poniženja koje nas zadešava. I zadesit će i zadesilo se u, u historiji. Zašto se Ehli Sunnet zove džamaat? Ajmo još jedno. Okupili se oko istine. Okupili se oko izbora. Okupili se oko objave. Zašto baš to? Danas imamo najviše, ili po našem mišljenju više nego nikad, da kad čovjek primjenjuje sunnet u mjestu gdje se ne primjenjuje, potvaraju ga, optužuju ga za podvajanje, razjedinjevanje, razbijanje nekakvih safova i tako dalje. I on jedan govori, trebamo se ujediniti na istini, a oni govore, ne trebamo se razilaziti. Ko je u pravu i zašto? Nije samo ko je u pravu, svako ćeći ja sam, to je poznate, navijački. Nego što ne bi, što moramo biti bijeli ovdje među crnima? Da ne kažem crne među bijelima jer i taj prigovor smo dobivali kad jeste ti bijela ovca, među crnim se nemoj karističeš i tako nekako. Jel moramo ili ne moramo? Jel hajmo svi da se farbamo, pa da isto izgledamo. Ako moramo, zašto? Ako ne moramo, zašto? Kad su se razišli ove sekte koje su dale prednost razumu nad objavom, od džehmija, mu'tezila, šarija, maturidija, onih između što su miksevi bili i traju. Rekli su, taj hadis je došao tako, ali je to nama neshatljivo, pa mi to prihvatiti ne možemo. I tu su se složili. I onda kad im je ponuđeno, pa dobro, kako je? Jedan kaže ovako, drugi onako, treći ovako, četvrti onako i koliko god da ih dođe nakon njih, svako će nešto svoje da nije. Mi kad bi htjeli, kad bi se sabrali, svi muslimani svijeta ili njihovi pametne glave, kad bi nas neko zaključio kao da eton policari su zaključali naše, je rekao ne ste izadu se ne dogovorite, nikad se ne bi mogli složiti. Ko će mene ubijeti tvoje mišljenje jače od mene? Jer tebe ovo? mene od, ovaj, da je moje, tvoje mišljenje jače od mene. Ili tebe da je moje mišljenje jače od mene. Na osnovu čega? Složni smo ako ćemo se dogovoriti, nam moraju svi popustiti i jedno pristati. Ne jedno pristati, jedno prihvatiti. Jer imamo deset mišljenja po jednom pitanju, istina je jedna. Koje ćemo slijediti, moramo i devet izbrisati. Ako bi se našao neko da kaže, a ne smije reći jer je to vjera koju vjeruje, Nije to pijaca da pa ja sad kažem, hvala ti bilo. Kad bi se našlo da neko da kaže, eto ja neću, eto nek ne bude moje, nek bude tvoje. Neće drugi. I nikad se umet neće složit ni da će, osim na objavi. Da ja kažem, moje mišljenje je ništa jer je Allah presudio. I ti kažeš, tvoje mišljenje je ništa jer je Allah objavio. I svaki bi trebao i morao, i samo tako je moguće da se složimo. Inače se ne možemo dogovoriti. Prvo zato što nije naše, a drugo je da je naše, uvijek imaš ljudi oko međe, se ljudi raziđu, pa jedan kaže halal, ti drugi kaže ne, ne, cent moj treba. A treći kaže ako mogu i tuđe, malo dobro jeste. Oko dunjalu ko se ne slože, ljudi, ljudi se razlikuju. A kamo li oko vjeri, koju smatraš ti da je to istina? Jedino što nam može presuditi i što nas može ujediniti je vraćanje na objev. I jedino što nas je razjedinilo je odstupanje od objave. I prvi, odnosno potodnik, kao što kaže ima Malik Rahimahullah i drugi učenjaci nakon njega, neće uspjeti osim onako kako su uspjeli prvi. Neće početi uspjeti Allahu zadovoljstvo osim kako su ga postigli ashabi Ridvanu Allahi Teana Anih. I zato kaže šeh a izma koncenzus, saglasnost, je treći temel na koji se kaže uslanjaju u znanju i vjeri. Iđma, koncenzus, jednostavno mišljenje, složila se olema, je treći temelj koji proizilazi iz ove osnovne, na koji se oslanjaju i kaže u znanju, to je vjerovanju, informacijama u koje vjeruju i vjeri, to je primjeni. Pa ovdje šeh je šaret jednu stvar da izvori obje, akide ili vjerovanja su Kur'an i sunnet. A dokazi u akidi su Kur'an, sunnet i koncensus Složila se u nema. Iako nije izvor. Jer nema izma, nema koncensusa osim na osnovu nekog šerijskog teksta ili više njih koji ukazuju na jednu stvar pa se oni složili na, ta, na tom rezultatu. Iako nije izvor, to jest ne možemo mi sjeti sad skontati i reći vjerujemo mi da pored poslanikovog hauda ima Kaspijsko more na sudnjem danu. Ne možemo se složiti oko gajba. Da mi nešto sad hećamo, svi vjerovat hoćemo ili hoćemo to govoriti. Nego se složi na nečemu što već postoji. Ali izma najjači dokaz aspekta dokaziva, nijeko nije izvor sam poziv, izvor je obavijest. Obavijest dolazi u Koranu ili sunnet. Ali najjači, zašto? Zato što kad se ulema složi na nečemu, složi se na razumijevanju i primjenju ja vjerujem u hadis, ti vjeruješ u hadis, ja ga razumijem na jedan način, ti na drugi, mi ćemo se razići u rezultatu. I obojice se pozivamo na hadis i obojice smo opravdani kod Allaha, ali je praksa različita. A kad se složimo, on u lama kad se složi na nečemu, onda se složili na razumijevanje. I to jače i bolje. I u tom momentu umet je nužno na to mišljenje, nema niko da ozdupa. Pa kaže, iđma je treći temelj. Dakle, Kur'an i sunnet, kao što je gore spomenuo, i treće iđma. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة له تعلق بالدين kaže oni vagaju preko ova tri temelja sve ono na čemu su ljudi od riječi i dijela vidljivi ili vanjski i oni unutarni, skriveni, koje imaju veze s vjerom. Ne važi malom dunjaluške postupke. Ne kažemo da je haram voziti auto, nego da se vratimo na da Nikto nikad niko rekao do mene. Ne kažemo da je haram imati kuće, nego treba se vratiti na šatore. Jer to nema veze s vjerom. Imamo pravila u šarijatu uvezana za kuće i za ostale stvari, za prevozna sredstva, ali nije zabranjen tu inoviranje, nego je pohvalno, to spada onaj lijep običaj. Jer sam rekli, ne može biti sunet, ružan, nego se odnosi na običaj, na pravac, na metod. Pa se onaj hadis u običaju odnosi na dunjalu, a ono vatarijama se odnosi na vjeru. Ali preko Kur'ana, sunneta i džma, koncenzusa, vagaju se naša i tuđa djela na ovom i na onom svijetu. Mjerim tebe koliko si na pravom putu u mojim očima na osnovu toga i sam sebe dobro znam i kad sam među ljudima i kad se osamim koliko sam u skladu sa islamom, kakav sam zaista kod Allaha uzvišenog na osnovu toga koliko primjenijem. Dokaz za mene ili protiv mene, za tebe ili protiv tebe, Kur'an, sunet i konsensus koncenzus je jak dokaz, nepobitan dokaz. Ali, kao što šeh ovdje kaže, koncenzus koji se uzima u obzir je ono na čemu je bio Selef, prva generacija muslimana, prije svega sahabi. Jer pre, po, nakon njih se kaže namnožilo razilaženje i raširio umet. To je kao što kaže Imam Ahmed, kogod vam kaže da se u nema sad složila laže, što on zna se negdje neko razišao i teško je i mnogi učenjaci tvrde da je nemoguće i među kasnije formirati konsenzus jer to nije neka parlamentarna sjednica kao što neki misle to nema sjedi pa dogovaraju nego sto mišljenja i stavovi koji ljudi tokom cijelog života učeći vjeru formiraju na osnovu dokaza do kojih dođu. I ako se baš svi slože na nečemu, to mora biti dokaz. Jer umet islamski, muslimani u tom momentu, u tom vremenu vjeruju tako, nema niko da vjeruje do večeri ali je teško tvrditi da se ulema nakon perioda sahaba i selefa na nečemu složila. Jer ne možeš ih pobrajati i oni su živjeli u Iraku pa nisu znali hadise koji su u Šamu ili koji su Mekiju u Medini, a kamo li da znaju šta, šta vjeruju i kakve stavove zastupaju ti učenjaci, ti muštehidi. Prije svega cenzus po definiciji je slaganje ili složnost mučtehida ovog umeta koji posebni učenjaka, na nekom od islamskih pitanja. Dokaziv je kad su pitanje ashabi, teško je ili nemoguće dokazati nakon ashaba, s tim da teoretski kažemo, ako bi se zaista u nema na ničemu složila danas, to je vjera i nakon toga nema razilaženja. Ili ima uleme koja kažu, ako se prije desilo razilaženje, ne može biti slaganje. A ako se tako slaganje desilo razilaženje, ono se ne računa. To jest kažu, mora biti kon konstantno. Kažemo što šterijatski dokaz ukazujem da ne mora biti konstantno. Što? Zato što ako sad u ovom momentu sam umet vjeruje po nekom pitanju, to mora biti istina. Jer je nemoguće da umet cijeli skrene. Allah je obećao da će čuvati vjeru. Kad bi se umet sav složio na zabludi, to bilo propast. Ima hadis moj se umet neće složiti na zabludi, međutim taj hadis ima sebi slabosti i nama ne treba takav dokaz kad mi imamo kuranski ajet u sure An-Nisa koji je dovoljan dokaz. Prenosi se da imamo Šafi koji je dokazivo i govorio da ima iđma i dokazivo iđma što čovjek nadars i rekao mu ili ćeš mi dati dokaz iz Korana za iđma, za postojanje iđma ili ćeš povući sve što, što se priča. Kaže, pa je zatvorio se i nije ga tri dana bilo, nije držao drsa. Pa je nakon tri dana došao i pitao, gdje je onaj što vam pitao za iđma? I rekao, listo sam, što bi rekli, šalto sam. Tako to nije samo čitanje, to je iščitavanje prvo kroz memoriju, drugo gledanje, treće razmišljanje, da se pozabavi. To i dan danas učenjaci radi. Sjećam se kad šeha Šenkita pitala za neko pitanje, kada pa kaže, ti od mene tražiš, nemojte mi postati tako općenita pitanja, to bi zahtjevalo da sjedim tri dana s Koranom i da ga dobro prelista, pa da ti kažem sve, pohvatam šta je spomenuto gdje i zavedem zaključak. I to, uglavnom, ta običaj je poznat. Kada zatvorio se tri dana sa Allahovom knjigom, pa je izašao i rekao, gdje onaj što me pitao za iđma, našao sam ti dokaz, jer tad se nije mogao sjetiti kada je pitao, pa mu je ovaj postavio izazov. I svog lošeg edeba prije svega, ali eto, Allah je dao her da, da ostane. Kaže uzvišeni, o menju šakih ir rasuna min ba'di ma tebejena lehul huda, ve tebi' gajra sabine mu'minina, nuvallihi ma tevalla, ve nuslihi jahenneme, ve sa'ad mesira, ko se suprostavlja poslaniku nakon što mu dođe uputa i sunneta naravno. I ko bude slijedio put koji nije put vjernika, mi ćemo, kaže, dati da okusi posljedica onoga što je uradio, zatim ćemo ga u džehennemu pržiti, a grozno je on Allah prijeti džehennemom dvojici. Ili čovjek koji ima jednu od dvije osobine. Suprostavljanje sunnetu ili suprostavljanje onome na čemu su muslimani bude slijedio put koji nije put vjernika. I ovdje je dokaza iđena. Ako se muslimani narečemo, vjeruju u nešto, i dođe insan i kaže ja to baš mislim da nis dobro skontao. Ja ne vjerujem tako, meni to nije logično, nije shvatilo, nije u skladu s ovim vremenom. Taj cije pa on. Taj optužuje sve muslimane prije nego se on sjetio toga što mu je šetan ušapnuo, da su na zavodu. Potom tom pitanju. I Allah prijeti takom da će ga pržiti u džahennemu. I ovo je dokaz iz Kur'ana za mogućnost i ispravnost i obaveznost steđe nežma koncensusa. Onom na čemu, su složna, na čemu je složna olema. I da su se ljudi držali ovoga, nikad se ne bi umet podijeljeni razišao. Ni nešto. Svi bi vjerovali, onako ko što su, bil, su vjerovali sahabi. Ridvanu Allahi ta'ala alihi. Pa je ovo dokaz za iđma i za obaveznost iđma i da je to temelj od temelja I da rezum, rezumiramo sve ono što naučimo od vjere, ako hoćemo da bude kod Allaha primljena, ako hoćemo da budemo od onih koji su oni koji je poslanik sa zem naziva svojom braćom koja mu nedostaju, koji ga nisu vidjeli, njega su povjerovali, koji ne rade ono čime im poslanik sa zem prijeti, a rade ono što poslanik sa zem naređuje, Ako hoćemo da budemo skupine koja je spašena i pomognuta, kao što su spomenuti u hadisu, kojima neće navoditi onaj koji ih izda, niti onaj koji se bude protiv njih borio. Moramo da imamo tri do četiri stvari, a sve ostalo se naslanja na nje. Sve što ikad kažemo, zaključimo, preporučimo, objasnimo, primijenimo, sve proizilazi iz ove tri do četiri stvari, najmjerno ovako govorim. Šta su nam temelji? Vamo po redu. Ko zna? Šta sam pričao večeras? Kur, a sunet, da ne? A gdje ona do četiri? Šta je sahab? Kur'an i sunnet. Po shvatanju sahaba. zato kažem tri do četiri. Nisam htio reći četiri. To je jedna od ove Ona spada u prve dvije. Ali bez nje prve dvije nisu ispravne. Kur'an i sunnet posvatan i ashaba, a zatim sve na čemu se složi ovaj umet. I to je apsolutna istina. I dio, učenjaci, ne dio učenjaka, nego učenjaci kažu da je zabranjeno reći čak i u kadiluku, u sudstvu. I inače ovako, Allahov propis je takav. Ili Allahov sud je takav po mišljenju koje je rađih ili prioritetno. Ako se ulema razišla, pa ja zastupam jedno mišljenje na osnovu dokaza u koje sam se ubijedio. I ti mene pitaš kakav je stav Islama po tom pitanju. Ili šta je Allah objavio po tom pitanju. Ja ti ne smijem pristati na takav odgovor. Ja ne smijem reći Allah je objavio, Allah je presudio, Allahov sud. Iako se to neke stvari primjenju kad iluku. Kad ja zauzme jedno mišljenje i po njemu sudi. Ali ne kaže Allahov su. nego kaže bliže istini, preče istini, ispravnije mišljenje. I mora spomenuti oko mišljenje, jer ima razilaženje. Postoje mogućnost da je onaj drugi u pravu. Ima kad i ako je objeđen drugom mišljenjem, pa po drugom sudi. A sve je to šarijat Allah. Ili kad preporučujemo i kad pozivamo i tako dalje. Samo možemo reći da je istina ono što je Allah objavio u Koranu, da je Allah tu presudio od obavijesti, i u sunnetu poslanih sallallahu alaihi sallam, ako su tako razumijeli ashabi ili ako se ulema po nekom pitanju složba. Kad smo već kod slaganja, od stvari koje je spominu kao primjer onaj dio učenjaka koji tvrdi da može, a teoretski je moguće, samo je teško dokazati, skoro nemoguće, ili nemoguće, da postoji koncensus u današnjem vremenu, na primjer, po nekom pitanju, kažu stvari na kojima se ulema kasnije složila, a to je priča već desetak godina, A dokaz im da sve šarijaske komisije u svijetu, one male i one poznate na svjetskom ili na nivou kontinenta, su izdali istu fetvu na kraju. A Hanefi su zadnje koji su tu zatezali pa su povukli. Je stav da je pušenje haram, a da više nije mekruh kod onih koji su mekruhom smatrali. I to nakon što su se pokazale i dokazale mnogobrojne štete ili štetne posljedice pušenja. Ali opet ostaje mogućnost za neki učenjak smatrajući da ne smije on sad biti pametniji od svojih imama u mezhebu, da zastupa i da je stari stav i tako, zato je taj izma nedokaziv ili teško dokaziv, a zanimljiv je detalj onome ko hoće istinu i ko se ide poziva na to da je mekro, odnosno mečro, da što bolje više ublaže, da ipak sve šarijanske komisije na svijetu svi poznati učenjaci koji hodaju zemlje i se hodili u zadnjoj deceniji su govorili, to što kaže žu, određeni pravnici koji se time bave, govorili su da pušenje je haram od uvijek bilo i ostalo po jednom mišljenu, ili oni koji su govorili da mekruh, da više nije mekruh, jer ono zbog čega su smatrali mekruhom i prelazit na davno imaju stvari što ih po mesepskim pravilom obavezuje da ga smatraju haramom, to je zbog štete koju taj grijeh sa sobom nosi. Selefija si u principima, a kasnije će biti u osobinama. Sunetlija si u principima, ako ti je osnova vjere i sve ono što, što, što vjeruješ i po čemu djeluješ ponaša se, izvedeno iz Kur'ana i suneta po razumijevanju selefa ovog umeta i dokaz koji, koji smatraš obavezujućim protiv sebe ili za sebe, ono na čemu se u nama složi. I daješ širine i tolerišeš jer to nije temer. Ono gdje se on nema razliđe. Smatraš da treba tražiti spravnije i jače mišljenje, a daješ mogućnost da je ono drugo također ispravno ili da ima neko pravo da smatra da je ono jače, kao što ti smatraš da je ovo prvo jače. To sunetlije čini sunetlijom u principima, a kasnije ćemo ako mogu da vidimo detaljnije u osobinama molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas, da se istinski držimo ovih temena, da se ponosimo sunnetom na dunjaluku i na ahiretu, jer zaista će biti ponosni oni koji iskreno Allah radi, budu po sunnetu djelovali na ovom svijetu, ponosit će se na ahiretu, pit će se poslanikovog vrela kad drugi budu tjerani, zato su se mijenjali ili promjene slijedili. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam istina bude preča od svega onoga što je naše lično, Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu, poveća nam uputu, da nas pomogne da sve dok živimo, Allaha radi sebi i drugima dobro činimo, a kad preselimo na smrtne muke, budu zadnje muke koje osjetimo i da već u kaboru počnemo vječno da uživamo. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى